بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله خوب درس درس چهاردهم از کتاب فقه مصر در مسئله در باب ششم در محس کشیدن بر محسی ها آنچه که قای مقام محسی می شود از جواب ها و دیگر چیزهایی که در پا پوشیده می شود محس کشیدن همون و درسی مسئله هفت پنجم از امروز چیزهایی که باطل کننده مسحی و محسی است چیزهایی که باطل میکنه خب مختصر با مسائل گذشته ذکر میکنیم مختصر خب باب ششم در باب محض کشیدن به محسی ها و سله و چیزی که در جرح پیچانده میشه همین مسئله بود در مسئله اول حکم محض گفتیم مستحب یا اینکه سنت های سنت های به این که اهل بدعت از روافیز جایز نمیدانند بلا به خاطر کشیدنش سنت و یا جایز از شرعن جایز بودنش هم به قرآن ثابت است به آیت جر خواندنی و ارجولیکم الی کعبه و هم با سنت ثابت است و هم با اجماع علمای های اهل سنت و الجماعت خود خب، درباره شرطاش هم که باید شرط ها داره نه در هر محسی یا که هر نسکی محس کشده می شود یک شرط چمینه که باید آدم به تارت بپوشه اگر به تارت پوشیدگی باشی تارت شکستگی باشه بپوشی مسکن درست نیست ضروره که باید به تارت پوشیده باشه او باید محل فرض بپوشانه یعنی مثلا محس... نسکیچه های یا محسی های میده که پا وجله که پارانه میپوشانند در محس کشیدن جایز نیست اگر چه خلاف های یکون که راجعه او را میگه خب باید همین چیز خودش باید پاک باشه و اگر به نماز باشه نجیس باشه در این چیز یا که از نجیس از چیزهای ناپاک گرفته شدگی باشه در او هم محس کشیدن درست نیست و گفتیم محض کشیدن مدت داره در شریعت مدتش قول راجح همینه که و حدیث هم هست در برای روایت مسلم که برای شخص مقیم یک شبانه روز هست و برای شخص مسافر سه شبانه روزه و همچنین طریقه محض کشی هم گفتیم طریقه محض کشی همینه که انسان دستش تر کنه دستش بشوه با آوی پاک و بعد از او به یک دست راست شد به پای پا پای راست بالای محسیش محس بکشه چلیک سر کرگی تا پایانی تا بالای پا شده بالای پا شده مثلا محس بکشه هر قدر محس بکشه درسته برای محس همون است که محس یعنی شکیدن دست تر در چیزی میکرد اما شکید دست قطعی با که نداره یک انگشت سه انگشت اگرچه اولا افضل سه انگشت چهار انگشت شکیدن خب این بود ارک مسئله پنجم درباره محس کشیدن بر جورب ها چی چیزا میره باطل میکنه چی چیزا میشکنه و چی چیزا مسح ایبن میبره همون رو میخوریم بله مسئله پنجم المسألة الخامسة ممتلئاته ويبطل المسح بما يأتي الأول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لحديث صفان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع, آه، ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من من جنابة بلى قد كي و یبطل المسح بما یأتی باطل میشه میشکنه مسح کشیدن با آن چیزهایی که ذکر کرده میشه در ده يكون میگه مسح باطل میشه مسح بر محسي یا جوراب اذا حصل ما يجب الغسل بطل مسحه اگر فت واقع شو حاصل شد که غسل واجب میکنه در حالت مسح باطل میشه در حالات حالت دیگر مسح کشیدن درست نیست و مسح هم صحیح نمیشه اگر کشید كدام وقته میگه همون چیزایی که غسل واجب میکنه یعنی مثلا اگر آدم جنوب شد دیگه جایز نیست که بر محسی هاش محض بکشه خب یا اینکه مثلا همون هر چی که غسل واجب میگردونه مذهب باطل میکنه خب بعد از خواه شیطان فریب شده باشه یا خلاصه کلام همون جناب جنوب شدنه خب دلیل چیز دلیل حدیث صفوان ابن عسال هست که پیامبر صلی الله علیه و میگوید کان النبی صلی الله علیه وسلم بود پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکرد ما را اذا كنا سفرا وقتی که ما مسافر باشیم در سفر باشیم الا ننزع خفافنا ثلاثه ایام ولا الیهن الا من جنابه یکی نکشیم محسی هامون از پامون سه شبانه روز سه شب و هنش سه شبانه روز هست الا من جنبه مگر اینکه جنوب باشه معلوم میشه که آدم جنوب شد مسخش باطل می اگر دیگر مسخشدن در جنابت نیست چیکار میکنه میکشه آوازی میکنه غسل میکنه و بعد اگر خواب محسی میپشه، و بعد محسی میپشه، و بعد رو محس میکشه خب یک کم همین آدم جنوب شد واجبه که محسی هاش برو را تا اینکه آوازی پره کنه غسلی کامل کنه خب دیم حالتش الثانية إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح خوب بله دیم چیزی که هست شکننده محسی اختلافی هست و هر حال میگد اذا ظهر وقتی که ظاهر شوه آشکار شوه بعض از محل فرض یعنی بعض یعنی کش یه قسمی از جایی که باید فرض ششتنش همونجا میگه توفت اگر بعضی قدم جزی از قدم محس باطل میشود قول جمهور الفقهاء هست جمهور فقها میخواد بگن اگر بگه آدم محسیشه ای پوش این قش برآورد جزء شه یعنی یک قسم شه محسیش این قش برآمد یعنی مثلا پشتی پشت تفت یا بالای پشت تفتک بگه در این حالت بحثش باطل میشه این قول جمهور یکی در دلیل نیست در این مسئله دلیل نیست راجح همینه که با کشیدن محسی یا نسکی طهارت نمیشکره اگر رفتو طهارت نمیشکره قول راجح قول تیمیه و بعض محققا همینه یکی جمهور فقها میگن که میشکنه البته اولا و افضل احتیاط همینه که آدم ای پاش نبراره بهتره مگر اینکه ضرورت باشه اگه اوچ پاش گزید مثلا براورد تا اینکه چیز نیست کنه این حالا جای محصول باطل نمیشه یکی قول جمهور همیه که باید نبره. در برای چی برای میگه اینکه اگر رفت و پات که محص کشدی ضروره که چی پشانده بشه زیرا که پا گفتیم دو حالت داره یا هست در حالت فرض همینه که محصول بکش یا کلیت چای خالی در حالت فرض اینه که بشوش خلاصه کلام این ناقص ده اختلاف است که بعد جزء از محل فرض محل فرض یعنی اون جایی که باید در غسل شوشته شود مثلا بجلک پا و پایین از او خب همه اگر رفت و میگه تافت میشکنن اکه اختلاف دارن که چند قش بتاوه بعض میگه سه انگوش باشه در دریدن هم میگه براوردن هم میگه و بعض دیگرش میگه همویی که در عرف براوردنش بگن اقوال بسیار راجح همینه که نمیشکنه لیکن اولا افضل احتیاط همینه که آدم اپای نکشه اپاش نبراره مگر در حالت ضرورت خوب این قشه مثلا برامده مثلا امی آدم یکی هم خیلی نسکیش دیگه چی چسبید مثلا بجلکوی پاش تافت یا پایان پشتی پاش تافت این مسئله دم به قول جمهور تا مسحش باطل میشه با خوب سه مسئله شم ها الثالثه نزع الخفين یبطل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر اهل العلم بله نزع الخفين میگه یبطل المسح همچنین میگه کشیدن یکی از دو محسی یا جوراب براوردنش ده پول براوردنش میگه همچنین تارت چیکار میکنه یبطل باطل میکنه کشیدن محسی ها یکی از دو محسی تارت باطل میکنه یا چه یا هر چه بکشی میگه ببراری یعنی پول نیده مثلی براوردنش هست میگن میگن که اینجا میگن محسی که نزع الخفین یبطل مسحه کشیدن هر دو محسی ها باطل میکنه محس کشیدن یعنی مسحش باطل میشه و نزع احد الخفین من کشیدن میگه یکی از محسی ها از پا یعنی براوردن یا نسکی از پا مثل کشیدن هر دو في قول اكثر اهل در قول اکثر اهل علم منه بله قول جمهور علماء این امرای مسئله بالاه مسئله بعضی پا تافت جای که فرض رای شدنش عموطاف و مثل براوردن محسی ها هست خب قول جمهور لیکن قول بعض از محققا مثل این تیمه اینو میگن نمیشکنه براوردن محسی یا نسکی تارت نمیشکنه او شیخ اسلام تیمه استدلال میکنه به اینکه مثل آدمی که محس کشید در سرش موی سر داشت کشید و سرش تراشید خیلی که میگن تارت نمیشکنه همین هم, هم خیلی میگه دیگه هر دیس بگه برگه محض بکش نساشه این هم همون مسئله میگه رنگ هموه خب به هر حال قول اه، جمهور علما دم اشکنه خب مثلا چهارم شکننده محض الرابعة انقطاع مدة المسح مبطل له لأن المسح معقد بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت بله خب اکنون باز میگد که چهارم شکننده مسح بر جوربین محسیها ها و نسکی ها انقضا یعنی بچیدن تمام شیدن مدت مسح میگه باطل میکنم مسح کردن خب زیرا میگه مسح مؤقت به زمان معینه من قبل شرع از جانب شریعت اومگیه که مثلا شبانه روز برای مقیم و سه شبانه روز برای مسافر با میگه جایز نیست زیاد کردن به مدتی که مقررش دیگه به خاطر مفهوم حدیث هایی که وقت گذشته است. همون حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه و گفتند یک شب و روز برای مسافر و سه و روز برای مسافر سه و روز برای مسافر همین حالت ده گفتن که تمام در حالت مسح حج چی میشه اما سه روز که پرشید یا که یک روز برای مقیم پرشید دیگه مسح کردن جایز نیست خب اکر ده این قولش که انقضا مدت المسح اجازه مقصدش اینه که وقتی که آدم مدت مسحش بود چید مسحش تارتش میشکنه یعنی این مسئله هست خب عالما میگن که مثلا حالی فرض کردیم صورت مسئله میگیم مثلا آدم در پیشین محس کشید پگه تا پیشین محس میکشه اتفاق اجماعی لیکن به همین پیشین ده که پگه شده که پگه مدت مسح کشیدن بود لیکن میگه آیا تارتش میشکنه اتوماتیک یا آیا به همین طارت پیشینه داشتگیش نماز خوانده میتونه یا نه اختلاف است بعض علما میگن که امام شافعی و مذهب حنبلی ها میگن که به دیگه خوانده نمیتونه و قول راجح همینه که اعاده کردن واجب نیست یعنی به همین طهارت محض کشدگیش که اگر پیشین باید بود میشید همین پیشین کشید محضش محض کشدن دیگه درست نیست لیکن طهارتش نمیشه برای هم قدر انقضا مدت المسح این قولم اختلاف است راجح همینه که شکننده مسح نیسته آره مسح دیگه درست نیست بعد 24 ساعت 24 ساعت گذشت ای مسح یکمت دیگه درست نیست مسح لیکن تارت نمیشکنه پیشین در مدت مسح درست درسته دیگه نمیتونی که اصلا اگر تارت کردنی باشی دیگه حق نداری مسح بکشی یا پیشین بعد پیشین دیگه حق نداری مسح بکشی لیکن آیا تارت میشکنه یا نه این مسئله دیگره خب میتونی به همین طهارت کاگیت اصل یا براش شام هم بخوانی راجع همینه که بله میتونی بله میتونی آیا ماسک درست نیست لیکن مسئله تارت شکستن یکم ناقص نیست اخی یعنی مثلا اگر تو ماسکش بوچید و تارت شکست تا درسته درست دیگه ماسک کشیدن میتونه به نماز خواندن نمیتونه لیکن مادامی که تارتش نشکسته باشه مدگذشتن وقت بوچیدن مهلت و مدت معنای شکستن تارت نداره این قول راجع همینه خب این بود شکننده های محض کشیدنی بر محصی ها بعضی خیلی البته اتفاقی هست و بعضیش اختلافی هست وش که اتفاقی ابی که مثلا آدم جنوب کشید دیگر محض کشیدنش باطل می دیگر محض کشیدن جایز نیست محض کشیدن فقط در حدث اصغره در حدث اکبر نیست خب اگر افتا بعضی از محل فرض تاف یعنی پاش مثلا قپاش آشکار شد ای پاش قبر آمد جمهور علماء میگه فارغ میشکنه محسش باطل میشه معنیش اینه که دیگه حق نداره محض کشه و تورات هم میگه میشکنه خب یا اینکه یه محصول برآوردن یا هر چه برآوردن اینم جمهوری علما میگه محض میشکنه در حقیقت احتیاط کردن در باب خوبه خب اگه مدتی محض هم بود شدن تورات هم میشکنه باطل میکنه مذهب اینم اینم قول جمهوری علما این میشکنه یعنی یعنی مثلا 24 ساعت که شد برای اصل خونیده ضرورت که تورات نو قول جمهور کم یعنی وقتی که مثلا این تا امروز پیشید تورات کردی پگه محض کشیدی پگه پیشینده مدت محض بود شد اصل خواندنی باشه آیا به همین طالت اصل میخوانی یا طالت نو میکنی جمهور عالما میگه طالت نو میکنی و ابن تیمه شخصا تیمه میگه که طارتی کنه قطعی ای امو طارت قطمیش میشکنی، میخوانی ما مادامی که نشکسته باشه خب همین قول در حقیقت راجع است خب بود مخ درباره شکننده های مسیح بحث خب مسئله ششم <clears throat> المسألة السادسة ابتداء مدة المسح وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث بله خب اكو مسئله ششم میگد ابتدا و مدت المسح کی آغاز میشوه مسح کشیدن ای کی مسح حساب میکنیم همین 24 ساعت یا شبانه روزه یا سه شبانه روزه کی حساب میکنیم میگه و تبتدی او تبتدی مال آغاز و سر میشوه و سر میشوه مسح کشیدن از تهارت شکستن بعد از پوشیدن خب این قولی بعض علما هست دلیل نداره به هر حال همین قوله آغاز میشه شود مدت محض کشیدن بعد از شکستن تارت و بعد از پوشیدن پوشیدی تارت شکست خیلی گفته این داشته گفته است کمن توضع مثل کسی مثال ده مثلا گفته کسی که تارت کنه به نمازی بانداد خب نمازی بانداد ساعت پنج ده تارت کرد ولا بیسل خفینی بعد نمازی بانداد لباسش محسی هاش نسکی هاش پوشید و بعد از افتاب برآمدن طارتش احدث طارتش شکست یعنی ساعت 8 طارتش شکست خب ولم يتوضا طارت نکرد ثم توضا قبل صلاه الظهر بعد از اون ساعت 12 برای پیشینه طارت کرد خب اکبه حویزه ده ای کدام وقت حساب می شود ای وقتی پوشیدن یا ای وقتی طارت ساعت 8 شکستن یا ساعت 12 طارت کردن ده میگه فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث به قول علماء بگر آغاز شدن مدت از همین آفتاب برآمدن یعنی ساعت 8 در وقتی شکستن تار ای هم وقت میگه حق داره تا همین وقت ای پگا تا هم وقت میتونه که محض خب در حقیقت دلیل قول دلیل نیست خب وقال بعض العلماء یعنی قول قول صحیح هست قول بعض علما میگن که ابتداؤها آغاز محض کشیدن و محسی ها از وجه از همون جایی هست که آدم تارک کرد پیش از نماز پیشین یعنی از مسح کشیدن بعد از شکستن طهارت یعنی قول قول صحیحه یعنی ایرا کدا وقت آغاز میشه محس کشیدن کدا وقت یک شبانه رو حساب میکنه ای وقت مسح کشیدن بعد شکستن طهارت یعنی در صورت ذکر کردگیمان از نماز پیشین یعنی فقط تا نماز پیشین حق داره که طهارت کنه همین قول قول راجحه بعضی علما میگن که پنج نماز خوانده میتونه تمام قول باطله یعنی مثلا میتونه با پنج دموز در حق داره میگن تمام یعنی پیشین عصر شام ای بانداد دیگه بامداد پیشین عصر شام خفتن همین پنج وقت یکی قول راجح نمیله اقوال در حقیقت بسیاره یکی راجح راجح همینه که از مسح کسیدنی بعد از طهارت شکستن قول راجح همینه خوب بله. بله جمهورم تقریبا همینه ده. بله. قول اول قول حنبلی ها هست و شافی ها و حنفی ها هم قول اول میگن یعنی بعد شکستن طهارت یعنی مثلا ساعت 8 حنفی و مذهبش همین بده جمهور حنفی میگه این وقته لیکن قول اخیرانگی قول حنبلی ها است قول اخیران یعنی ای بعد از محض کشیدن بعد تارش کسه و مذهب امام اوزاعی و اختیار ابن منذر و امام نووی هم قول راجح نیست یعنی و در حقیقت همین راجح هست خب بله این یاد بگه به حد مهم میده خب دلیلش چی است دلیلش البته دلیل صریح نیست لیکن دلیلش همین مدت محض کشیدنه یعنی کی حق داره قاعده قطعی ای وقتی که محض کشید پیامبر صلی الله علیه و گفتن که معین کردن محض کشیدن سه شبانه روز یا که یک شبانه روز برای آدم مقیم خب محض کشیدن کی سر می شود ای وقتی که محض کشید ما با شکستن کار نداریم مثلا آدم اگر تالت شکست خوب چی او یگم حساب نه حساب نیست خب محض پوش یا حتی اعتبار نداره خب اعتبار اکای کی حساب میشه دوباره مسح کشیدن ای وقتی کشیدن مسح وقتی مسح کشید پیشین ده یعنی طهارت طهارت کرد و مسح کشید ای همین وقت وقت مدتی مسح کشیدن همیه خب وقتی پوشیدنش اعتبار نداره چرا زیرا که وقت طهارت داشت وقتی شکستنش اعتبار نداره چرا زیرا وقت حالی مسح نکشید اگه کدا وقت اعتبار داره وقتی مسح کشید بعد مسح کشیدن بعد شکستن طهارت فهمیدید خب مسألة هفتم المسألة السابعة المسح على الجبيرة والعمامة وخم... وخمر النساء وخمر النساء وخمر, وخمر النساء الجبيرة هي أعواد ونحو... ونحوها كال... ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها وكذلك يمسح على على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح فكل هذه الأشياء يمسح يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة آه ويجوز المسح ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء أو شفاء وما تحتها والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين تمام حالا اجازه بخونیم خب مساله هفتم محض کشیدن بر جبيره جبيره هر چیزی که اه، محکم کرده می شود او مثلا جای شکستگی یا اینکه جای یاره را می محکم میکنی و العمامه مسئله سلا و خمر النساء خمر جمع خمار میگم یعنی نمول زنانه نمال های زن روی مال خب با یک تک تفصیل داده گفته جبیره هی اعواد و نحوها و نحوها خب جبیره میگه همون چوهای هست چوچه هایی که یا مانند چوچه ها هر که بسته میشه در چی در جای شکستگی کل جیپسی مثلا گیپسی در زمان همون چیزی که یور بوتو یور که بسته میشه به جای شکستگی لیجبرات که مستحکم شوه و یلتئمه تا اینکه بچسبه او استخوان شکستگی تا اینکه بچسبه پورا بسته میشه با یک چوبه آهن قطعه یا که گیپس کرده میشه در این زمان همین جبیره میگن جبیره ما یوج بروبی اصل جبر مثلا اصلاح کردن میگن استوار کردن یا چیز میگن خب همین جبیره میگن خب جبیره چی از است ها یا که گیپسی که در زمان هست جای یرا جای شکستگی بسته میشه تا اینکه مثلا بچسبه ساز شوه و بعد ماسک کشیده شوه همینه خب همچنین میگه محض کشیده میشه علی لصق لصوق جمع لصق سکوچه میگن یعنی اما چی میگن سکوچه تیبی را این هم داره کورو سقط کردیه چی میگن پلاستیک پلاستیک او سکوچه طبی ایکوی تاری سفید ایکو میچسبانی پلاستیک خب ما بله بله همون چیزایی که هست همون خلاصه کلام لسوق جمع لسق همونه میگن سکوچوی همون چیزای طبی و لفائف لفائف جمع لفیفه یعنی لته هایی که بسته میشود چرا و جرح ها همه همیو یه حکم داره چی گیبس باشه چی لپاکلی همون چیزی گفتگی سکوچوی کارگی یا اینوای همین چیزا همشون در چه جایزه و کل هذه الاشیاء همین چیزا همش در گیبس و لطه و و حتی او چیزی میدهکی که چسبانده میشه و یک چیزی میده که خون میگیری میچسبانی اگر یاره باشه در حقیقت او ضرر کنه همه چیزا در مس کشیده میشه به شرطی که به قدر حاجت باشه بله باید به قدر حاجت باشه و اگر میگه اگر تو قدر حاجت گذشت میگه لازمه کشادن آنچه که به قدر حاجت نیست خب کی مسئله هست مثلا یه آدم پاش یا که دست آمد مثلا یا شکست جایی که باید در توالت شده شود مثلا خب همونجا را بست یا داو بازی خب همونجا را بستک اگر در حقیقت به قدر حاجت و احتیاج باشه همون قدر به اتفاق عالم ها محض کشیده می شود خب اگر رفت از حاجت زیاد باشه امکان داشته باشه اگر رفت و هوی کنی اینا واجبه که هوی کنی یعنی مثلا دست مثلا به جلکش قکش برامگه دست اول تا آخر مثلا دیان در حالت نیست ضروره که هوی کده شود چند قرار جایزه محض کشیدن همو قایگی ضروره مثلا امو جای یارا و یا 2 سانتی متر 3 4 سانتی متر این طرف و این طرفش بو کنه داره یک اگر بهوده بسیار بستگی باشه ضرور هویش کنه خب اگر رفت امکان نداشته هوی کنه مثل گیپس مثلا گیپس که خیلی کلان کده میشوه خوب در حالت هیچ کده نمیشوه چیکار میکنید در حالت انا میده محس میکشی تمام محس میکشی خوب اکنون مسئله همینه که یک آدم مثلا پاش برامد به جلی که پاش مثلا ای به جلی که پاش برامد خب پاشا پال کم کردن قطعی نصف ساقش چکار میکنه ایچی یک پاشم میشوه یک پای دیگه شه محس میکشه خب اکنون محس این همه همش بستن ضرورت های اگر رفت دکتر بگه که دکتر بگه ضرورت های تا ضرورت های خب به هر حال چیکار میکنه اون محس میکشه در آبازی هم محس میکشه حال چکار میکنه در تارت هم محس میکشی خب لکه یک قول دیگه مذهب حنفی در هست و قول ابن عثیمین و بعض علما میگن اگر رفت میگه وقتی که جبیره بستی هم تورات که میگن محض بکش و هم تیموم هم بک میگن این موضوع هم فهمه لیکن در حقیقت دلیل نیست یعنی مثلا هم تورات که دست بوشو ای همون جای همه عضوهایی که در تورات شده میشه میشه او بلای جبیره را محض بکش میگه باید بارگه میگه تیموم کن ایران بداره قول حنفی ها در حقیقت اکتبه حنفی است و همچنین قول ابن عسیمین هم در شرح ممتع تقریبا ذکر کرده است لیکن راجع همینه که شرط نیسته. او وقتی که مغز کشدی همین کفایه میکنه محس کشدن از کی ثابت های از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم کشدنی بر جبیره آمدگیش نیست لکه حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنن و که ثابت است و همچنین علیمو، اکثر علماء قلده هستند که جبیره در حقیقت محس کشده میشود خوب این بود مسئله جبیره باید اول اول پیچانده باید چقدر پیچانی به قدر حاجت قدر حاجت اگه بفهم یعنی همون که باید در جای شکستگی یا که جای عرب شانده شود اگر زیاتیش چی شد ضروره که هویش کنی و گرداش بشویی لیکن باره خچه چکار میکنه تا محس میکنه خیلی محس میکنی اون دست ترقتی میشکیش تمام خب اکنون مگه و جایز است محس کشدن بر جبیره ها در حدث اکبر یعنی در بتارتی که اکبر هست یعنی اون که غسل واجب بود در جنابت یعنی و هم در بتار هم در تارت هم محس میکشی در آبوزی کردن هم او را محس میکشی خب اکنون آیا مسحش مدت داره میگه ولیس للمسح علیها وقت محدد مسح کشیدنی بر جبیره ها یعنی بر گیپس و بر چیزهایی که دیره ها پیچانده شدگی در اینا میگه محس کشیدن میگه وقتی محدد نداره میگه بلکه محس میکشه ایلا نزعه تا کشیدن همین گیپس را گرفتنه تا یکی لتره این لتره هوی کدنه، او شفای ما تحته یا اینکه شفا یافتنه یعنی تا سوسیدنش یا تا اینکه همین جبیره گرفتنه تا اون وقت میکشه خوب مدت داره نه مدت نداره دیگه دیم آیا شرط تارت کگی پشتگی باشه نه شرط نیست دست یادم شکست یا پا شکست خشنه میگه بیا تارت که تا اینکه جبیرت پشانه. یا تا اینکه گیپس کنیم یا که مثلا تا اینکه لطقت پشانه. نه ایده شرط نیست چند شرط نیست شرط نیست که تارت داشته باشی یکم برای محسی چی فرق داره هم خیلی فرق داره ده یکمش که شرط نیست با تارت باشه این گیپس یا اینکه مثلا همین لطه یا اینکه همین لیکوپلکسی گفته گیتا یعنی همسکوچی تیبیرا خب دیم چی دیم که مدت نداره یا شب و دو شب و یا روز و دو روز نیست بلکه تا شه یا تا خوی کردنش سیم همینه که مدت نداره گفته و همچنین وقت هم چی هم نداره با دوباره تارت کردنش تارت کردنش دم نیست و تا شه خلاصا. و دلیل چیز میگه دلیل این همینه میگه مسکشدنی بر جبیره میگه مسکشدنی بر همین چیزایی که گیبس و اینوایی که در جای عرب هستش نگی بود ضرورت هم میگه و ضرورت تقدر به و ضرورت میگه به قدر حاجت است ولا فرق فيها بين الحدثين و فرقی نیست میگه در بین دو حدث خود حدث اکبر باشه خود حدث اصغر آ ای محسی بر محسی مجاربه فرق دیگر شمینه که این در هم جنابت هم محس کشیده می اما محسی بر در جنابت یا که محسی ها در جنابت واجب بود کشیدنش قوی بود محسی بر جبیره مسئلهش به تفصیل معلوم شد اگر افتی آدم پاش دست شکستگی باشه وقتی که او را محکم کرده بستن یا راه باشه همینه یا راه هست بریدگی های وقتی که محکمش کردی هم ضروره که را کم ترک کن محسش بکش گرداشش چکا میکنی ها بشو اگر او قطعی بسی اون قطعی مثلا ترش میکنی تری میشه که دست تر میکنی، او قطعی هم جوارا میشه که تمام خب، بسیار میرزی او که در همیلته تر شوه یا در گیپس بدنایه یکم گردش از قطعی کم کم او اوقاتی میشه که حقوقش میگین تیزه لیکن خچش کمی که خچ محس میکشه اگر بسیاری بد باشه واجبه که هوی کنی تا اینکه گردش بوشوی خب به قدر حاجت برای به قدر حاجت احتیاج همون قدر باید بسته شوه خب این مسئله تمام مسئله دیگر وكذلك يجوز المسح على الامامه وهي ما يعمم به الرأس ويكون عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك سبيل آه، الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وهي في المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا أما أما اما میگه باز ایشم ایشم میگه بر و المسح على الامامه محض دائما قد بر امامه جائز است امامه يعني سلت خب وهي ما يعمم به الراس آنچه سكي پوشانده میشود سر و یکور علیه و پیچانده میشود در گرد یعمم امامه يعني اصل پیچاندن در سر محکم کردن سر میگن تکویر گیر کردن میگن ها سلا گیر کو گیر در یعنی شمس کو برد وقتی که پیچانده شوه آفتاب و پرت از بین برده شوه خب خلاص کلام همینه فقط اکنون اختلاف است که همه کدام محسن سله ها در نظره خب حنبلی ها میگن ضروره که باید تحت حنق قطی محکم کرده شود یعنی سلاحی خمو نیو سلاحی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله فهمیدی سلاحیو فقط یک کریک یک گرد یک گرد طرف تای میارم فهمیده فهمیدی خیلی سلارم برای هوی کردن شیخ قینه فهمیدی اگر رفت در حقیقت این خیل باشه با اتفاق جایزه یعنی مثلا سلای باشه که یا ریادش با تای منح آوردگی باشه یعنی سلایی که گرد سر دیو باید تای دیگه تای رشقتی هم یا تا آوردگی ایده با اتفاق جایزه مستش فقط سلاهای خمونده چه حکم داره inda اختلاف است خب اکنون آل اول دلیل میگه میگه که و دلیل علی ذلك دلیل بر محض کشیدن بر سله حدیث صحیح است که حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و مسح علی امامته و علی الناصیه و الخفین پیامبر صلی الله علیه و محض کشید بر سلهشون و علی الناصیه بر پیشانیشان ناصیه پیشانی را میگن پیشانیشان ده و الخفین و بر محسیهاشان وهمش حد خب این حدیث دلالت بر چی میکنه اول مسئله علمی آیا امامه پوشیدن ثواب داره صله یعنی اختلاف است لکه راجح همینه که نه ثواب نداره بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله صلاح پوشیدن بله صلاح پوشیدن به عادت قوم عادتی پوشیدگی نه تعبدی بنابر خاطر همین تیاق گرفتن چله داختن تله کردن یا را سنت گفته نمی شود لیکن سرمه کردن در حدیث آمدگی امر شدگی به خاطر اینکه سنت میگه سرمه را سرمه در چشم برای مرد دادن خب لیکن سله را ای عادت قوم پیامبر صلی الله علیه و بود به خاطر این پوشیدن یا چند حدیث آمدگی در فضیلت سله یکی همینه که گویا نماز سله دار 70 درجه بالاتر است از نماز بی سله حدیث ضعیف است و موضوع ضعیف جدا نه و چند حدیث موضوع درباره سلام مگه و صلاح را صفاتش دیگه که باید این خیر باشه و خیر باشه باید از صلاح های کافرها فرق کنه در حقیقت یگان حدیث صحیح نیست خب خلاصه صلاح داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بله داشت لیکن عادتی بود عادت قومش در صلاح پوشی بود ابو جهل و ابو لهب هم میبستن خب آیا سنت گفته میتونیم صلاح را نه این عادت قامه چله هم همین خیل چله که در دست دخته می شود این هم نمیتونیم بگیم سنته این هم همین از طبیعت عرب در چله دختن بود و خاصتا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن که نامه را دیگرها قبول نمیکنم اگر اینکه باید مهر داشته باشه نشانه ختمه پیامبر صلی الله علیه و سلم چله داشت و در او محمد رسول الله نشاندگی بود مسئله سیم تیاق هم همین حتی تیاق در وقت خطبه کردنم پیرم سنت گفته نمیشه خب مسئله یک فقهی همینه که محسکش پیغمبر پیامبر صلی الله علیه و سلام محسکش ما بخاطر این بعد در او عالمایی که میگن محض به صلات درست نیست بعضی علما میگن ضروره که باید این قیصر را بکشه و بعد دوام را بکشه فهمیده برای میگه حدیث دومی است که پیامبر صلی الله علیه و سلام محسکش کشید به و علی الناس و پیشونیشون یعنی پیشونیشون قوی بود این پیشونی کشید و بالاخره بعد همون سله را کشید را والخفین و محسیه را خب مذهب حنبلی ها ده جایز است مس کشیدن بچه و سله خب خودش طاقه باشه یا اینکه پیشانی هوی باشه هرچ و لیکن دیگر مذهب ها حنفی ها و مالکی و شافعی ها میگه مس کشیدن جایز نیست فهمیدین محض کشیدن درست نیست میگه به خاطر همین میگه یا اینکه محض پیشانی رو میکشی قطیش یا اینکه سرت میبراری همشه ماسک بکشی میگه خچه توقع جایز نیست اینه که راجح همینه که نداره لیکن کدام باشه همونه باشه که براوردن کم تقیم باشه اما این توقی های خمون اینکه سله های خمون گرفتنش آسان تره به حالت محس نمیکش بیا واجه حدیث دیم انه صلی الله علیه وسلم مسع على خفین و الخمار پیغمبر صلی الله علیه وسلم محش دم به محسی ها والخمار و یعنی العمامه. خمار دم یعنی در سله هم خمار آنسی محکم کرده میشه خب برای زنکا باشه یا برای مردکا که سله تفسیرش کرده ترجمهش کرده او خلاصه کلام از پیامبر صلی الله علیه و سلام محض کشیدن بر سله اومدگی هست فقط عالما باید شرط بگذارن که باید سله باشه که گرفتنش قیم باشه یا اینکه یک ریت به تای سرش آوردگی باشه یا ریت به تای به تای ده به تای منه ریت آوردگی باشه خب به هر حال مسئله محض کشیدن بر سله و المسح عليها میگه ليس له وقت محدد محض کشیدن بر سله میگه وقت محدد نداره یعنی مثلا شبانه روز سه شبانه روز خیلی نیست میگه لیکن میگه اگر رفت راه احتیاط بگیره و محض نکشه مگر با طهارت بپوشه و در مدتی که برای آدم خفین آمادگی از محض کشیدن خفین این کار خوبه یعنی اگر رفت طهارت کنه بعد سله پوشه بعد محض بکشه یا اینکه مثلا یک شبانه روز برای مقیم و سه شبانه روز برای مسافر میگه بهتره اما در شریعت عام اومدگی است که ماسکش پیامبر صلی الله علیه و ماسک کشیدن به سلشان و اومدگی نیست که شبانه روز اما محسیده حدیث مسلم دا اومدگی است که برای مسافر سه شبانه روز است و برای مقیم یک شبانه روز خب خلاصه کلام این همون مقیم مسافر اتفاق است ماسکش بر محسی و با اوده خب لیکن در این که نداره حتی همون مسئله ماسک کشیدن به محسی ها هم مدت دادن ده اختلافه. گفتیم که حضرت عمر رضی الله عنه و بعضی صحابیا یه هفته محض بکشتن بلکه بعضی علما میگن جمهور علما میگن یک شبانه روزه برای مقیم و برای مسافر سه شبانه روز و بعضی علما میگن مدت نداره مثل حضرت عمر رضی الله عنه و عبد الله ابن عمر یه هفته محض میکشیدن شاید این حدیث براش راستگی نبود خوب و شیخ حسین تیمیه و بعضی علما میگن که اگر رفت و ضرورت چی میگه و باقی نداره که مدت نمانیم مثلا در جای خنک هستی امکان نداره پاتشتن یا برواردی خینه بعد در حالت ابن تیمه میگه در همین حالت نگه بعد دیگه وقت میگه اهمیت نده یکی راجع همینه که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صریحه که سه شبانه روز برای مسافر قرار دادن و یک شبانه روز برای مقیم به حدیث به حضرت عمر رضی الله عنه نرسیده بود و همچنین فرزند چون عبدالله ابن عمر خب به هر مسئله مسیح بر مدت داده گپ درباره مدت رفته که آیا محض کردن مدت داره یا نه گفته که محض کردن به جبیره مدت نداره محض به سله هم همچنین مدت نداره لیکن محسی ها و جورب ها مدت داره خوب اگه مسئله اخیرانگی اما خمار المرأه ها اما رأسها فالأولى فالأولى آه، فالأولى ألا فالأولى ألا آه، تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك ولو كان الرأس ولو كان الرأس ملبدا ملبدا بحناء أو غيره ملبدأ. فيجوز المسح ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. آه بله ملبدا خب اما خمار المرأه اما مگه خمار زن خمار یعنی هر که به زن به سر زن پوشیده میشوه و هی ما تغطی به رأسش محکم میکنه اولا میگه اولا افضل میگه مس نکشه میگه مگر اینکه در گرفتنش مشقت باشه فی نظری در کشیدن همین لباس در همین کشیدن روی مال اگر افتو مشقت باشه خب در حقیقت به این قول او فرنجی هایی که هسته یعنی همون نمولکایی که به تای منح میپوشن زنکا در اون معلومش ها جایزه محض کشیدن پنج چیزش میگن خلاصه کلام همون یکی مالکایی که مثلا در سرش میدازه تری و منه را مختم میکنه طریق چیده خب، یا اینکه نمالای سخته اما نمالای عادیه گرفتنش میگن در این نکشه بهتره خب البته دیگه هم اختلاف است خلاصه مؤلف میگه همچنین یکی از محض کشیدن جایز است به روی مالهای زن یعنی سرپوشک های زن و میلی که میگه اولو افضل همینه که محض نکشه به سرپوش مگر اینکه در کشیدن او گرفتن این مال ده مشقت باشه یا اینکه سرش در بیماری باشه یا مانند این مثلا میگه اگر رفت و سرش مثلا محکم کرده شده باشه به حینه یعنی در سرش حینه کرده باشه مصطلح فقط پیچوندگی باشه در این حالت بحث کردن جایزه میگه به خاطر فعل پیامبر صلی الله علیه و سلام و عموم طهارت کردن بر سر عموم طهارت کردن به سر میگه در این میشه امید تسهیل آسان کردن است برای زن و تیسیر علی هذه الامه و آسان کردن بر امته خلاص کلام با قیاس میکنه میگه به همون ای که پیامبر صلی الله علیه و آله مسح کرده در حقیقت مساله قیاسی است مسح بر جبیره مختصر همین خلده سه مسئله اخیر همین بود یکی مسح کردن به جبیره هست جبیره هست که در جای شکستگی یا که جای یرده بسته میشه هر لته ای که بسته میشه خب این حدیثی حضرت علی هست از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی اومگیش نیست که به سلده از پیامبر صلی الله علیه و اومده گه. اما در رویمال ها سربند ها در مذهب حنفی جایز نیسته یا که اختلاف از نزد حنفیان خب خلاصه کلام مس کشیدن بر رویمال زن ها این را قیاس میکنن به سله این بگه گم نص اومدگی است نه نیست بلکه فقط قیاسا به سله پیامبر صلی الله علیه و آله که کشیدن و علت یکی به خاطر همین گفتن که جایز است خب به هر حال آیا زنها محس میکشن برای سرپوش سرپوشهاشان اگر رفت و گرفتن او سخت باشه قیم باشه مشقت داشته باشه بله قول راجع همینه اگر رفت و آسانک باشه انتهای نمالشه دستش ماندگی باشه او را بگیره براش بهتره لیکن اگر رفت و سرش محکم کرگی باشه برای هینه کرگی در حالت جایز است که محص بکشه یا اینکه سرش بیماری باشه در حالت محص بکشه در نمالش نمالش جایزه فهمیده این بود مسائلی که محض کشیده میشد بر او چیزها به غیر از جوراب و محسی ها و به همین ایباب هم بعد اتمام به اکمال رسید محض کشیدن بر محسی ها و سله و همچنین جبیره و همچنین روی سرپوش های زن ها خب به همقدر کفه میکنیم شاید یکان سوال باشه بفرمایید دیگه اون چی فهمی هست انشالله فهم هست بخواد خدا شما پیری سمون سول کنم محمد خب اگر باشه تمام خیلی همه انشالله درس آینده لیک ای سری اولی باب همشه بعد تفصیل به مسئله که ذکر کردیم میپرسیم انشالله خشو تکرش کنه انشاءالله و اگر مسئله دیگه باید تانزد با سوال تیه انشالله برای اما مسألة بفكر كده متعلق بأي این أجي اگه خیال موضوع گشت إن شاء الله خيّر خیلی كده بوميجين بقى جاوبت إن شاء الله. إن شاء الله. خب والله الإجابة تمام. الله و ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.